wa mbere igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane turi kumwe na albert nduwayi mu buhinga bw'ibyuma nk'ijomba omer nduwayi menji kwenye yumvira nanje ntiyumvira niyo ubabaye ndabyumvira kure You're connected to me n'amahasabukana tubikiranira amabanga amamaze kubakana fata ukuboko tunyegeze kure kure nagabiwe mm-hmm. ah, umuririmbyi ati kana kamabukwe urumva yuko ari kakeza umupfasoni yahawe na inabukwe mm. ah, niba nshyamba uri kurumva muri ino ndirimbo reka mbere tugire ko dukeza abubatsi zabo abakoze ubukwe mu mu mpera zindwi twaraye turangije mirongo irindwi gatandatu umunani gatatu icyenda gatatu gatatu umunywanyi wa mbere ku murongo yambu cyane hajye isanganiro mwiriwe isanganiro mwiriwe hmm, ni umunywanyi rero yari atwakora ariko bidakunze ko kuganira irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo irindwi na kabiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri umuririmbyi ati kana kamabukwe uri gukurikiza amaso nkakubura nkifashisha umutima kana k'amabukwe nagabiwe nkarugira marry mm-hmm, isanganiro munyuranye ku murongo mwiriwe isanganiro munyuranye ku murongo mwiriwe Mm. hajyaho isanganiro umunywanyi ku murongo yambu baro cyane ubaye uwa mbere uri imfura yaje agenda imfura kubera tukwite bukuru tukwite nde jewe nyene no bukuru nyene nene maze kubefura njaba kugira waryo batoya ah, nta butoya hari kubera wajurumwe reka tukuwite mu mazina yawe yukuri urinde Ego Sebastiano je ni igiharo kubaho Sebastian Eh Sebastian umeze neza seba cyemeze neza cyane rwose ku hameze sawa mm. mm, ni ukuri turashima imana turimo eh, turajya kubikuye turafungura ku bintu bw'ibigori ku ni mu rutana ni mu rutana nyine havugwa amaki alo havugwa amaki ngaho ku rubaho n'iwacu havugwa amahoro kubera ko tuzi ikibazo cyane cyane cy'intuzenya cyo kumwe n'abantu b'abarimyi bagomba gushora umwimbi w'ibigori mugabo ugasanga ariko baratugurira sinzi impamvu Mm, murawushora bimaze igihe kingana gute kuva hatanguye kumbure kwegeranya uwo mwimbo haraheze igihe gito gusa ah, usanga akoragura nabi nabi basanga abantu bakenye bari biyimbuye utuntu bagomba kudandaza ugasanga ubukene burabafashe mm-hmm. akabura kumwe ne babagurira kure basanga aho bakoragura nabi nabi sinzi ko ari impamvu ariko babasigurira iki bababwira yuko igituma kumbure batabagurira ari iki ni byinshi canke amahera ntayo ahanini bavuga ngo nta mahera ngo bafise sinzi yuko kuri kone bategera baronka amafaranga none umuntu yokwibaza yuko kumbure amahera uh, ibigori byoba byarashowe byoba ari byinshi eh, ku buryo uh, amahera yakoreshejwe yoba yaraheze bitaragugwa byose bisanzwe umuntu araraba nta bigori byinshi birashogwa gusa abantu bashoye zibo bagurira usanga umenga ntibimeze neza nyine kure ni ukuvuga abatwaye ibigori umengo bagiye kugorana yego ni bene igihugu wabishushe umengo bagiye kugorana kure mm. mu myaka yahera ibijumba bibaye byinshi barabyita ingorane ibyo bigori ngaho urabona bishobora guhabwa izina kubera ko byabaye byinshi cyane oya sinzi kure iki cyose sinokimenya sinzi ko ari izina zaba bihabwa gusa mugabo hanini baravugira bari nk'ubu nagenda umurimyi mm. kuri biraduteye ubushomeri rwose ubona uyimbura nk'utuntu ukabura kubona utandaza uba agomba utuntu wifashisha mu rugo usanga hari ibintu bitoroshye n'abagura ni bamwe abagura ni bamwe ni bamwe eh, nyine wumva abagura uruhande rumwe nyine mm. hoko gwikiriro kugira ngo kumbure abantu bose bashikikwe kuri icyo nasaba leta nk'umushyikiranganje wa mbere ikinjyambare yavuze mhm. twasaba yuko kweri bino iwacu mu rutaramo ni muri komine ya giharo yuko bo tuvugira kugira abantu baronke kumwe boshora umwimbo wabo kugira baronke icyo bifashisha mu miryango yabo yego mhm. kweri ariko umushyikiranganje wa mbere yari yavuze ko ikigo anagesa kijejwe kwegeranya uwo mwimbo kizosubira guhabwa amafaranga ari uko ayo bahawe berekanye uko yakoze batanze barishe abo baguriye mwebwe ahiwanyu bose barahejeje kuriho oya ishije kuriho jewe nda ntugihagaze ko cyane uhagaze kumbure yuko nawe eh. wogurirwa eh, urumva jya mpagaze yuko uwaremye yoronka kubera nashora akarongo udufaranga yifashisha mu byaha tugushimire nawe murakoze cyane icyumviro cyanyu kirumvikana ati kumbure twebwe dufise umwimbu ariko turabura abawutugurira kandi tuwufise urumva yuko biba ari ikibazo cyane cyane iyo umuntu abakeneye akeneye kwifashisha eh, utwo akuye muri uwo mwimbu udufaranga akuye muri uwo mwimbu hadiyo isanganiro ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa make ku murongo wundi munywanyi mwiriwe mwiriwe mwiriwe ni impore impore kabisa tuganira na butoyito hayaye aha tuganira nande umwanya wa radiyo isanganiro eh. obita niko bayaga ku mutumba w'inyabucugu muri komine buhinyuza zone buhinyuza nyine ni mukarusi oya ni muyinga ah ni muyinga yego niko bayaga yego akandi ninde ni aregisi eh regisi eh e, bese bamuzi kizina rya kaburimbi ego kaburimbi buhinyuza ego duga kwijambo aho havugwa make aho iwacu amakuru havugwa n'ay'ukuntu ibigori bitarimo biragugwa neza muri iyi yacu ya buhinyuza mm. nk'ubu ubu tuvugana ngira ngo indwi yose irarangiye nta mm. munyagihugu arimo aragurirwa mm. mu buzima bwa minsi yose rero ugasanga abanyagihugu barimbuye utuntu bavuga ati kumbe ko leta yari yatanze icyo giciro hakiri kare mm. ati baravuze imigambi bokoze mm-hmm. usanga rero iyo migambi rimwe iraburizwamo muri ya ntumbero y'umu niko bayaga alexi bita kaburimbo hariya ibuhinyuza eh yambu eh namahoro ni sawa ni mpore namwe ego turashima radio isanganiro kigwaganiro ni ahiwanyu havugwa make asha twebwe kweri wacu no uko gatsinandiye cide mu ntara ya ruyigi komine kinyinya ejide nde ndayifukamiye ejide ndayifukamiye eh asha ibarabara kweri no muri ruyigi kweri byarononekaye cyane ha muri kinyinya ibarabara iva ibarabara rya cumi na rimwe rya cumi na rimwe ry'igihugu ego ni ukujya rononekaye cyane riva igitega riva he ibarabara nimero cumi n'imwe ryarononekaye cyane ni ejide ndayipfukamiye atatubwiye neza na neza uko ryononekaye ko kumbura yoba ari imvura yaguye ari nyinshi cyangwa ko ryoba ryaraguwe ko n'umusozi ejide ndayipfukamye usubire utwakure kugira ngo duhe neza na neza ah, inkuru iramvuye maze tumenye ingorane aho yabaye uwundi munyuranye ku murongo hmm. aha nuko rero hajyaho eh, isangane ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki mutwakura ku mirongo irindwi na gatandatu umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ah, Robert Nduwayo mu buhinga bw'ibyuma Omer Nduwayo nije turi kumwe kuri mikoro ukurikiza amaso nka radiyo isanganiro eh, nuko mutwumviriza ku mirongo ya fm mirongo inani n'icyenda n'ibice bujumbura no mu micungararo yaho hagati mu gihugu hanini hashoboka hanini hashoboka kwijana ijana na rimwe muri hakurya y'amakungu Burundi hakurya y'amazi niko dukunda kubyita ni ku mirongo ni kuri wesitatu akaburungo isanganiro akaburungo renage umunywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe cyane ni sawa yego n'amahoro mwizo megahertz navuze wutwumviriza kuri kangahe yewe mm nabyo ntahahura gusa ni muri komine giharo ah giharo mu rutana eh eh duga ku ijambo ah. urinde mbe hajya yewe eh umuntu bita Pascal Pascal nde Pascal barahandwa barahandwa eh duga ku ijambo barahandwa no kuvuga icyo nagomba kuvuga mm iki kijyanye n'ibigori nyine mhm. y'ukuri leta turabona yuko yashinze igiciro kandi mm. twebwe abarimyi cyari cyiza cyane kuko ya leta igomba ko dutera imbere mhm. ariko hariho ikibazo kimwe kumbure ngira ngo batarazwe neza mhm. kuko ibyo bigori bagiye kubishora usanga ngo nta mahera ahari kandi kuri ibyo bigori mu isoko nta handi hantu na hamwe bigurwa mm. kandi naho muri iki gihe igihe ibigori byeze mm. uretse ko leta yabize kugira umwe n'amajyana indwi ubu byeze mu isoko ntibishobora kugura amafaranga mm, bica bikoroka bica bikoroka kubera byabaye byinshi kubera byabaye byinshi mhm. ugasha usanga rero wamurimye ahaguye mu mpore rumva muri kuri leta amafaranga ngo ugasanga ntahari ntayaronka mhm. ntayaronka mu isoko naho ababijejwe ugasanga bariko barafata abantu bariko baragura umuvyo ngo bagura amafaranga make mhm. urumva rero ariko bariho bagura eh, ntabariho ntabariho abo bagura make uvutse ni ukuvuga ngo isoko baba bagura make mhm. babandi usanga bagura umenga nyene ni ibintu nyene vyo kugira gusahura Eh. baca batanga ngahe mbe hajya uca usanga bariko barabigura nk'igihumbi igihumbi n'abiri igihumbi n'ijana gutyo eh none mbe hoho eh murafise umwimbo ukwiye ku buryo muwushora umwimbo mm. warabonetse gose umwimbo ngaha igiharo ibigori birahaba cyane mm. urumva rero ibigori byarabonetse kabisa mm. ariko rero urumva yuko ibyo bibazo bibiri biragize gute biratugoye mm. hanyuma hari ikindi kibazo na cyo usanga ari inkoramutima mhm. ni ukuvuga mazi ibijyanye ni ku mitaka ku mbibe eee eh. eh. turabizi ikibazo nk'aha ku mutumba wa butezi mhm. hariyo ikibazo kubera muri zone butezi yose buguru baduhaye akambu kamwe icyambu kimwe Eh. muri kuri rumpungwe cyangwa muragarazi kuri maragarazi muragarazi giharo butezi mufise eh, icyambu kimwe kijabuka eee eh, kijabuka i tanzania aha ni bande bakibahaye ababijejwe nibo bashoboye gutanga iyo ntuze ati ni mu ce haheze iminsi ngahe yasimike biramaze igihe batarabivuga hari hari ibyambu bingahe kuvuga hari hari ubuntu bw'ubuyira bwinshi mm. bwacishwa mw'iki bwacishwa abanyagihugu nyine barushaho urabona ngaha ku mupaka abantu bararimira muri tanzania yes mm-hmm. eh, rero bamaze hamaze kuba icyo kibazo cyo kugabanya inzira mm. mugabo ngaha ku mutumba wa butezi kweri twaragize ikibazo gikomeye mm. uvuye muri butezi uca muri mutwana muri tanzania Eh, oya ubukiri mu burundi ubukiri mu burundi mhm. ugaca kugira ngo abarimyi bashike ahantu basanzwe barimira muri tanzania eh. mhm. ni ikibazo ahantu ushobora kugenda hafi ibirometero birenga mirongo ibiri mirongo itatu mm. none twasaba ko ahubwo nyakubahwa umubyeyi nyine w'intara buramatari mm. dufasha ntungaho ku mutumba utezi akaduha ko nta cabukiro na rimwe nta cabukiro na rimwe rihari tanzaniya ah, ni ukuvuga iyo mujabutse muja muri tanzaniya mucamurinda kuzunguruka mugaca mugenda ibirometero byinshi kubera ko atacambo kiri hafi eh. mm. muramaze kubitura none abajejwe intwaro uhereye ku mutumba ku mutumba barabizi ko nawe nyine barabibona twaba batuye ababishura gute ni ukuvuga yuko nabo nyine batubwira yuko ari ikibazo bazoja kubaza imbere mm none kweri twasaba ko nyakubahwa amatari w'intara yoraba ikintu adufasha kweri ku mutima wa turanoze hmm. ego byofasha ah, iki kumbure hamwe inzira ibaye hafi eh, icyo byofasha hmm. ikintu cya mbere byofasha byofasha twebwe abarimyi mhm. gushika mu mirima muri tanzania gushika mu mirima kandi urumva ko ahantu hari inzira nyine yemewe n'amategeko uruja n'uruza narwo nyine ruraheza bikoroha hmm. yego hanyuma akaraba ikenewe byose kumbure bikahashyirwa ibyo bikenewe ndibaza yuko umubyeyi w'intara wa mwese umubyeyi buramatari yabyumvise eh, icyiyumviro cyashyitse yego murakoze tugushimire cyane yego murakoze pascal barahandwa yego mugire imigisha ngaho igiharo wibutse namwe murakoze cyane hajya isanganiro mwiriwe mwiriwe mwiriwe ni kaburimbo agarutse eee kaburimbo wo wahe mu kinyinya e, buhinyuza buhinyuza niko bayaga eee alexi eee wibuhinyuza eee yego narimo ndavuga ibarabara narimo ndavuga ku bijyanye n'ukuntu ibigori no aha izindi yose mm. batarimo baragura aha ngo rero utinike turamerana eee none bavuga ngo igituma batagura ni igiki ikibazo urumva nta mafaranga ahari mm. niko bavuga niko bavuga eh. cyangwa niko mwe mwibatse oya niyo ugiye n'abatombozi bakagurirwa fesi usanga babo bandike nta mafaranga ahari barabandika ati tuzobaha eh. mhm. ama rero nicyo mbona cyokorwa cyokorohereza mm. umunyagihugu mm. ko nk'ubu urashobora kuba wabonye nk'akarenzo cyangwa ukabona ushaka nko kubaka nk'akazi usimbana twacugore mm. utugori rero ugasanga kumbe ntibifite yuko uronka amafaranga ku gihe usanga mm. wa mugambi warimo urategura urakujyanye mm. nk'umwenegihugu ntiyo kwanga yuko leta igura ibigori ahubwo gusa twasaba leta ku kindi gihe izofate ibyo bigori ibigure ibigira nka kujya kw'amakawa Mm. E, ikawa urashobora gutwara ikawa mhm. ukabuzitiza amafaranga naho ndayitwaye ikawa mm. ati amafaranga nzoharonka ukayishora nk'ubu ubunyene mm. ugasanga uvuga ati amafaranga nze nzoharonka mu kwezi kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu nivyo vyokoroha umurimyi e, vyomworohera ariko abandi bavuga yuko kumbure babishora kugira ngo baronka yo kwikenura muri uwo mwanya kwikenura muri uwo mwanya kandi ataboneka rega imaze gutanga umuco igashyiraho ati genda mushore mugabo umuntu azorindira amezi abiri mm. ubitwara wiyakiriye mm. niko bayaga alexi wibuhinyuza abona ko azanye ikindi cyiyumviro eh, ati leta yora bigahindura kugira ngo kumbure ibigure nk'uko igura akabundi munywanyi ku murongo ariko sindiko ndabumva ndabahaye mwiriwe yamboneza ubu uratwumva eh, amazina y'uwanjye ni burankubiye elias burankubiye e, eliyasi e, riya uramajahe we uramajahe uno mwanya mbo muri uno mwanya ndi ngahaye mu buyenzi eh mu gisagara cya bujumbura yego havugwa amakao mu buyenzi ga Elias mbo ikintu nagomba kuvuga ni iki mhm. hariho amahera yahora atozwa na meri mhm. none ayo mahera ko batayatoza habaye iki amahera yahe domako amahera y'ibibanza byo mu masoko mm. yahora atozwa na meri mhm. hanyuma obeyeri ikivuga yuko ariye n'izohora yatoza mhm. nk'ubu uye ikaba itayatoza abadandaza bakaba bavuga ko kumbure birohwanirana nuko uhura birabaruhishije mu kugira bayatange uri umudandaza wewe yego ndi umudandaza kuri kotewe eh, haheze ikiringo kingana gute ayo mahera adatozwa ariko sindi ko ndakumva neza kwisi ntihaheze ikiringo kingana gute ayo mafaranga atari karatozwa mu isoko Mm, kuva mu kwezi kw'indwi ku mwaka uhetse mm. eh, ni ukuvuga yuko ruhisa badandaza kugira basobore kuriha ayo mahera mwe mwibaza ko igituma adatozwa ari igikariko kandi nta bugingo batazoyaheba mm. eh, eh, bwana Elias mwibaza ko igituma batayatoza ari giki mwibaza ko igituma ayo mahera adatozwa yo cyoba ari giki kendi batangira ngo abakozi bo bari bake bo muri obere muri obere yego ariko ndibuka yuko mu minsi yahera hariho ukubanza uh, kumvikana ku bijyanye n'amafaranga leta uh, yoziratoza obere yoziratoza kuba badandaza hariho igihe mutahora mubihuriza ko ubu uye uh, murabihuriza ko kugira ngo kumbure baze bayatoze murabyumvikana ko ego twaragihuritse ko mm. yewe ikintu kibura sindakizi ahubwo ho mbyewe uko ndabyiyumvira mm. mbona umwe ngo bobirekera meri kuko meri yari ibishoboye mm. ariko kugira kuri uno mwanya uh, isoko ibifise abayibazwa nk'umukomiseri w'isoko muramaze kumwegera mukamubwira icyo kibazo hari icyo arabishyura ibyo ntibashoboye ibyo nta nyinshi yabyo na gacerere mm. ni ukuvuga yuko aho barozira kuyarihishiriza byumvikana mm. yuko umudandaza uzohura asigaye akenye kandi yahora atanga make make mm. hoko gw'ikinone gaheriya eh? hoko gw'ikubu ubu uyitokogwa ayo mahera boyegeranya mubona kanatsinda mubona amabarabara ingene yabaye nabi nk'iri barabara rya diregiteri umunge mm. byarabaye nabi ayo mahera naho twayatanga uburuhiro yagaruka kutugirira neza mm. mugabo bagaca banka kuyarihisha sinumva igituma mm. none yego kumbure hari abashobora kwibaza ah. ikindi nacyo mumenyesha amakuru yego ereka erega abantu mu gihe baba bataronka uburyo ugahura bafise n'ubundi buzi mm. ugahura ibintu byose bagomba kubyiyegeraniriza ko mm-hmm. bosobora kurondera n'abandi bantu bakabafasha mm. bakaza gutoza ayo mafaranga eh, bakaza bagatora rero ingene bingana barabizi uti nimba abakozi ari bake bokongera bokongereza abandi eh boyongeramwe abakozi reka nabari bagiye kugira rusansuma mm nabari ba nabantu bari batowe ahandi badakorera muri kijya kigo cha ubegere hamwe wosanga ari bonus babahaye naho eh wosanga ari bonus babahaye ndakumva kuri ni hamwe wosanga ari bonus babahaye wo vyakira gute oya nta kiringo nta kiringo ni ukuvuga yuko sinshobora no kunatahura ibyo ari byo mm. wowe urababara kuba utari kuratanga ama leta mhm, mm. leta mu gihe ironsa amakori mm. kenshi uhura ata bintu bishobora kononekara ni ukuri urabye nk'iri barabara iriye nk'aho kuva kuri peti seminere kubandanya kugera hariya hirya yo mu gitaza urabona ko ryononekaye cyane kandi amahera ahari mm. banka kuza kuyatoza ngaho mu isoko <laughs> uti wewe urababara kuba wifuza kuri hikori n'itagisi ariko ukabura abayagutoza mm. Elias Elias Elias Burankubiye eh, yatwakuye ari mu buyenzi ariko ababazwa no kuba ober itaza gutoza amatagisi n'amakori mu isoko ati biraduteye impungenge uwundi munyuranye ku murongo yambu cyane ni ah, sawa ni sawa ego tuganira nande uravugana na twishemeze edi aba mutumba wa butare komine itaba intara ya gitega Itaba ni sawa? Yego turamahoro. Mm. Edi itaba uh, ah, havugwa make ngaho itaba. Je nagomba mvuge ku kijyanye n'uwo w'ibigori. Mm. Aho twebwe turiko turari turiko turarihwa amahera. Mhm. Mm bagenda baduka badukata amahera ngo yatagisi bacha badutozwa n'ibitasi. Mhm. Mm baye baka ku kiro canke ku ni tagisi risanzwe nk'uko ukumbura usho yategerezwa kuri itagisi mu isoko ni ukuvuga ari biro mirongo irindwi na bitanu curiho amafaranga amajana atanu rero ntabwo bamaze yuko igihe leta yashyira iki giciro ko n'ibi by'amatagisi byaba byaciye bihajya mwebwe mubajije bababwira ko bihuriye hehe bihuriye he oya nuko uvuga mu bisanzwe komine barinze bayazana n'ababatoza baba bahari urumva ntawuronka ubaza n'uwo bajya kubwira ati genda ubaze mutitanteri mbega mwebwe ngaho iwanyu uh, ushoye bagira ko bamuha amafaranga cyangwa baramurindiriza nk'ahandi ah, ni kuvuga nko kwa natwe twahembwa amafaranga aramaze ukwezi kose ah, tutarayaronka ni ukuvuga murarindirizwa murarindirizwa yego eh, uti rero baradutoza amatagisi kuri ibyo bigori tuba twashoye ufise ibiro mirongo na bitanu bakamutwara amajana atanu ati ni ikibazo mwe mubona ko ari ikibazo kiba ari ikibazo kuko hariho benshi tubitahura kumwe mm. kandi kumva zuko tuba tumva bikokwa ino muri komine wacu kandi babitari uko muramaze kubaza kumbure abajejwe intwaro gituma bimeze uko urumva kubera byatanguye kuba turatumye turonka amafaranga ntawe uraronka ukuntu yobibaza bayabatse uwo munsi ariko igihe mwashora ntibigeze baba babwira yuko muzobitangira amatagisi uyu gushora ntabyo batubwiye kubera ubu rero hokogwa iki wibaza ko hokogwa iki bimenyeshwe nimba koko ayo mafaranga ategerezwa gutangwa cyangwa nimba arabikika mukiza kumbure bihagarare ubona aho kugwa iki edi itaba hariya nca mbona ahantu hitwa ku ruhororo eh, itaba ku ruhororo eh, ati badutoza amakori amatagisi ku bigori twashoye ati nibwo bwa mbere tubyumva ntitwari bwabyumve ati mbere nta n'ahandi turabyumva bashaka umuco ngaho itaba ubundi munyuranye ku murongo mwiriwe eh, radio isanganiro eh, isaha zibiri zirenga ko iminota mirongo itatu reka Albert Nduwayo adushikane mu bihayanishwa mukanya turi bugaruka kugira neza igira neza <laughs> n'ibiki nawe turenze induru reka jareka eh. ariko reka kunezerwa n'itombore mu w'umuceri noneho umuceri nawo eh. ukuyehe niya mvyeyi eh. itigera irabira rirara abanywanyi bayo yewe konete nzogucana inkwi zahera oya aho nitubeshanye ugira umbwire ko ico kiroro cose c'umuceri ugihawe na ekonete ibi nivyo ubonye womenya ko hariho n'abandi batahukanye ibiroro vyuzuye ibiharage ifu y'ibigori ntibabyere rero n'abaronse igifobya c'amahera kuri eko eh, kaje ewe ndahomvye humura ntaco aho kuko promotion iracabandanya nyarusara rumbwira uko bagira kugira ngo batsinde yemwe eh. wibaza ngo ni eh. nta kindi uretse gukoresha amayinite yawe haba gutelefona kwandika mesaje yego kuri interineti ugashikana ihangiro ryawe none iryo hangiro candarimenya gute byose biroroshe eh. ufyonda akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha maze ukibonera amayinite usabwa gukoresha ku munsi kuko ube special na ikonete gutyo rero rero uko aba uwashobora gutsindira bimwe na dondagura zinduka karufyonde akanyenyeri ijana na mirongo ibiri na gatatu akanyenyeri rimwe akadirisha urabe ihangiro ryawe ryo gukoresha ku muhora wa ekonete haba mu guhamagara kwandika mesaje cyangwa kuri interinete maze wirongera amahirwe yo gutsindira ubushimwe butandukanye bugizwe n'umuceri ibiharage ifu y'ibigori ndetse n'amahera kuri eko kashi ukaba udafise ikarata simu ya ekonete egera ibiro by'ubudandaji vya ekonete bikwegereye ntabigufashemo burunzi igihugu canje ekonete umuhora wanje niho turi nuko rero isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'ine muri sitidiyo za radiyo isanganiro ah, birumvikana ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki mutuwakure ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu munyuranye ku murongo mwiriwe yambu ni sawa e, ni jama bangikene ku mushyi eee jama yego ni sawa eee ni sawa uvuze ngo urihe eee bujyana akira ahetse akabazo kwenda ngo mpamvu uyu munsi ariko uvuze ngo urihe jama eee ni kuri iki kigo yizanye nombe mhm ijya tuntu tw'imizigo y'ibigori mhm bagera ahantu bagiriye ikibazo aho tubona kumva ngo ni mugabo amahera aho turi ko turashobora turonka neza amahera ntimuyaronka neza yego ntituyaronka neza kubera baduha ubuntu bw'ubutiketiye mugabo akenshi ari akantu wagomba ugure cyangwa ugure nk'utubati usanga bigorana mm. mwe muramajahe turi kumusha ku mupaka hariya za tanzaniya mbere ni ku mupaka wa tanzaniya turi kumenya igisusa ah gisura muri ruyigi none abantu nabo bari imbere menganiro bicuruza nazo turakumva n'akazu k'umwana araha mugabo nituronka kuntu byogenda neza none jama bababwira ko murindira ikiringo kingana gute urumve muri iyi minsi hariyo ukuntu byari byakatitse mugana umva muri iyi minsi bavuga ngo barahasinye amahera muganje ariko turaba ukuntu byanatse amenyekeza n'izo neza kubera nawe bihangura mbere neza eh. yego kabisa mwurabira kugira bikorwe eh? abantu bato bato kugira turonka amahera kwe dukora imigambi eh ukerera ababijejwe barabukungene borohereza abantu babidandaza kugira ngo baronke ico bikenuza uko bijyana navuze ati umwe muto muto wese zaradandaza usanga tutashishikwa twebwe ko yaturana kure mu misozi mm. usanga hari bari abantu bari imbere ku makomine ku mazone bari abakuru bakuru eh eh abantu bato bato twashora umuzigo tuyigurize nk'uko natwe zo turirondera nk'utu natwe twibakira utuntu tuwajya tugura nk'udu tuhungu tugushimire jamu eh, murabare kure nyene tuwe turatembera mu masuka ari yose naho twogira amafaranga na twebwe turwa umufuko w'icumbi gita k'umutama yabivutse tugushimire eh. Eh, ibihe byiza ngaho igisuru hadiyo isanganiro kiganiro ni aho iwanyu havugwa make nageraho mbona neza ko wanyihaye kuko urukundo before believing in sanga worship kubona runyuzuye bisobanura oh muntu wanjye ku murongo mwiriwe mwiriwe ni sawa ni sawa tuganira nande nyabihanga ingabo nyunga alex nimubona alex niyo ngabo niyo ngabo alex nyabihanga yego yego ni sawa ganiyo yego yego eh aho iwanyu nyabihanga havugwa make ikivugwa amakuru ajyanye n'ibiyeri n'ikominekayo mm ibiyeri kuvuga n'uvuga ibiyeri biragoye ko atategeko rifite ibigeri ibiyeri yego ni ukuvuga igifa ugiye kurunda ibiyeri kumenya kayobo kure mm. bikajya ibiyeri ingironga kuva ku bihumbi mirongo ibiri n'umunani gushyika ku bihumbi mirongo itatu aho rero ugiye batakuzi ukavuga mu yuko nyine nzu akarenga guha akanyarutse mm-, bitandukanye mukaho byarangiye abajanda zaho babikaburanye babikaguranye kiba mm aho rero cyabaye mu nyuma wa cyamenya cyane mu na byo bigenze kuri mm akikora uko ariko kose ati niba bakwishyura ati mugabo ubizane mm-hmm. aho icyabaye mu nyuma ikadi ya nabyo ndayigura ibihumbi mirongo itatu kandi nabo bari ko babironka ku 2022 mirongo muri make ikaziye irangurwa ngahe iyo ataburiganya bwagiyemo ikaziye mm. bajya babikora bajya bagaragaza babikora mu manega babijyana mu mateka mm-hmm. yabishikanye ku idopo ikajya bayitanga kuri mirongo ibiri na bine mm-hmm. mugabo twebwe tugiye ikajya basaba iduha kuva ku bihumbi mirongo ibiri n'umunani gushyira ku bihumbi mirongo itatu bategerezwa kuyibaha kurangaye bategerezwa kujya kuziduha kuri mirongo ibiri na bine mwibaza ko igituma mwibaza ko igituma kubera kujya bitetuma ibyo bihango bavuga bashikarira gatoya bikaburanya n'abadandaza babagekire aho hantu rero icyo gituma basaba bakagusha irweyi kandi ugiye kuraba n'ababidandaza abantu b'abakozi ba leta nibo baca bagaruka gupfukama abanyagihugu mu ariko nyakubahwa gaburiyeri misiri yavuze ati abantu komereza abaguze itandatu alexi bibwira ingaruka mbiza bigira ingaruka izahe ingaruka mbiza ingaruka ku muntu muto muto ababari babazitira batandatu ku urumva afatiye ku byo aba yaramwipatiye nawe agiye kuzimba yagize ari mu akagwa kuza kugwa mu mborero z'abo bandi bandi mm. hoko gwiki hoko gwiki hoko gwiki hoko gwiki baraba neza yuko abariko barabidandaza amategeko barikura kubidandaza kuko baba bakibitora babitora ngo badandaza ku icupa rimwe rimwe ugiye ubirondera rero bakubwira uko rero ukiyumva n'umwanya wataye kuza kubirondera ariko Alex uziko urancanganya hariho umuntu itegeko rikumira kumbure kudandaza hariho umuntu itegeko ribuza kudandaza Alexi Alex ubona yuko rero atakiri ku murongo undi munywanyi ku murongo mwiriwe yabaye mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande eh, ntagarutse imana tade ari ku mutumba w'ibumo komine kinyinya intara ya tade ni impore ngaho ikinyinya yemwe ni amahoro n'ukuri abantu no kwibarabara bararyama bakibyura yemwe ni ijana ku ijana eh, havugwa make none no kubera rwa kingi rwa aro ndakumva izi nzoga utabitse amafaranga yo kunywa ifana ntunywa none gahembwe none buraseri isigaye ihingura ifana zonyine hari ifanta gusa ngaho iwanyu ifanta urumva uguze ikiyeri baguhana n'ifanta ni itegeko utaguze ifanta ntibaguhe ikiyeri ikiyeri uca ukigura ngaho ifanta ukayigura ngaho ikiyeri bibiri n'amajyana abiri ifanta igihumbi n'amajyana atanu yose hamwe ibihumbi bitatu n'amajyana indwi ni itegeko ni itegeko ntunywa ukeneye ibiyeri bibiri rero uca ugura n'ifanta zibiri ukeneye ibiyeri bibiri ucugura n'ifanta zibiri urumva ibiyeri bibiri aguha n'ifanta imwe eh. bavuga yuko igituma babikora uko ari igiki tade nta karuta imana hariya mu kinyinya avuga ati twebwe ibintu biratuyobeye kubera ko iyo tugiye kugura akanyobwa akayeri ka burarudi badusaba kuca tugurana ifanta undi munyuranye ku murongo mwiriwe mahoro ni sawa ni sawa tuganira nande ni jewe niyo nkuru tofiro w'ikiganza buko tofiro niyo nkuru yego mu kinyinya mu ruyi eh teo ni sawa yego ni sawa eh tuganira uri mu kinyinya havugwa amakaye kinyinya yego n'amahoro nagomba kuvuga ku bijyanye n'irigurwa ry'ibigori eh. ebyino bumva ku iradiyo bavuga ati tuze turonka amafaranga mugabe ino ntayo turonka icyo bitwa kubera iki mutayaronka batubwira ngo tuguruze amanomero ya konti bayadushirire ko natwe usanga ari ari twashije n'ibigori bikeya uguye n'iyo nimero ya kone usanga n'amahera yohererayo mm. kubera ikintu bababwira ngo mpaka mwugure inomero za konte ntayo baba bafise ni tuzi icyo ngo ntayo ariho kandi natwe ku iradiyo twumvise yuko amahera yari eh, kubera iki mweho mubashira ibyo bigori kubera iki mubashira ibyo bigori kubera iki mwebwe kubera iki mubashira ibyo bigori byanyu nkumva neza ntikubera iki mubashira ibyo bigori byanyu aha ubona rero ko umunywanyi tutari ko turumvikana hajyaho isanganiro ntariko ndamubaza teofile gituma bashora ibyo bigori kumbure ishobora kuba ariyo soko yonyine ihari atabandi kumbure bashobora kubibagurira ariko ngo babwirwa yuko buguruza inomero amakonti amakonti kumbure mu mashyirahamwe yo kuzigana no kugurana na canke mu mabanki kugira ngo babashirire amafaranga yabo ku makonti nabo bati amahera yacu yoca muri ibyo byo kuguruza ayo makonti ati no ukubiraba neza utwacu bakatuduha nk'uko natwe tuba tubahaye mu ntoki ibigori byacu kumbure natwe batworohereze baduhe muntu kundi munyuranye ku murongo alo yambu davido ni sawa yego tuganira nande tuganira na butoyi toma ni sawa ni amahoro eh, kare nari namvise umuntu muvuga kumwe ndamuvugishije avuga ati oya jesi ndi butoyi ubu twakwiriye gatoyi ni haha ndi muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi eee eh, havugwa make aha ni amahoro ariko kandi burya twe natwe turatangazwa dutangazwa n'iyi fanta igugwa igihumbi n'atanu mu ikigero kikagugwa ibihumbi bibiri n'amajana abiri ehe none hamwe iyo bari kubura bagira mwayene imwe cya kabiri kugira ngo bikunde abanywa ifanta borerwe ko mbona kare na kare utanywa ikiyeri yacanywa ifanta zibiri bigahura none ibi bintu none babifashe gute rero ah? mhm, ndakumva hamwe n'ibyo rero eh, eh, ntibatabwirwe no kunywa igifana zirimo zirakunywa urabona nka zijya nka buteye ubunyobwa burimo ajya amacupa y'ubushashi ntabwo hagusa bwafite litiro amajana atatu na mirongo itatu rero nk'akajya rero nk'abakiriya bakanywa akanyura akisanga gasumba ifana agacapuka hmm. ati kahe katahagwa n'igihumbi n'amajana agacapuka ati rero nutuma ninywera kwa kunywa ifana na sanilitiro mirongo itatu ati kandi ati kandi igurwa igihumbi n'atanu rero ntugende ikindi gituma ibifana by'ibyiba ntibabibare kabisa bararudi itweze kabisa n'iyagafana twaranizwa mm. buto sabwe abantu b'ifana ba <laughs> baranitswe kabisa none we urabye bamutama amanyeshuri makuru burema igihumbi n'atanu kuri santimetero mirongo itatu mu bwose santimetero mirongo irindwi na zibiri z'ikeri zigaca zigugwa igihumbi ibihumbi bibiri n'amajana abiri ubwo none yuko kabisa ari ibintu nawe we wumva kugora ku byuma ngira bivana n'icyo babikoramo ntawe ubizi hamwe biranapfana n'ibyo mugabo rero bonagabanya ko n'amajana n'abiri n’ukuri. ariko kandi urumva burarudi itanga ibiciro eh, eh. ifatiye kumbure ku byotuma nayo ibandanya ikora none hamwe yogabanya mugabo igacireka gukora wumva aho byoherera oya naho biruko uko none abanywa ibiyeri si bukunda gusanga ari umenga nibo baba banafise erega ifanta yategetswe gukora henshi kuko ifanta no ku mugwayi irakora mm. eh, nicyo gituma bakwiye kuraba kabisa turimo turabategeka nibo bamenye ingene bagira ariko baje barabe kabisa bakure ko amafaranga turema badufashije abandi buto bahora bavuga ngo ntibazironka we nawe uvuga uti ziri ariko igiciro ni kinini <laughs> ariko biramaze igihe butoyitoma hariya ikinyinya ati abantu tunywa eh, nako abantu munywa ifanta mwebwe ba butoyitoma ati mwaranitswe hajyaho isanganiro ikiganiro ni ah, iwanyu havugwa make ku isaha zibiri n'iminota ah, isaha zibiri n'iminota mirongo ine ni eh, mirongo ine nine eh, muri studio zacu twirinde kurara twibwa twirinde kurara tunyuruzwa twirinde kurara duhunga twirinde gusubira mu ngwano zimata z'amahoro n'umutekano ngwano twirinde gusubira mu ngwano ubundi munyuranye ku murongo hadiyo isanganiro iwanyu havugwa make mwiriwe mahoro mahoro ni sawa ni sawa tuganira nande ya mutamenye tuganira nande ariko nani w'ikinyinya ah uragarutse uragarutse wari wamye ngaha amayinite yari yaciye amperana ego tofiro aha ego nayo ko ndavuga ati ni ukuri kwa tujya tugori baduhere udufaranga twadukenye ateta baduhamagariye gushora mugabo twarategereye ko amahera twarabuze mbe n'uwo wavuze ko hiyo oye babasaba kugurura amakonti badusaba kuguruza amakonti muri kopeke ngo badushirire ko nyamafaranga kandi natwe ubwo buryo si bose babufi none babwira ko igituma batayabaha ikibirira hari giki bo batubwira ngo niho byokoroha mugabo natwe dusanga atariho byokoroha nyako kubera ko muca mukoresha amahera mu kuguruza ayo makoni eee eh, duca dukoresha amahera kandi urumva na nyamahera ntaheza ngo uyakure ko yubu none musaba iki dusaba yuko kujya twabibahaye mu ujya twabihereje ari we buha hanyuma akaduhe natwe akaduhereza yego baba bagize neza hanyuma hari ikiraro kiduhuza kidutwara ku ikomine cyarabomotse cyabomotse gute hari ikiraro ego ikiraro kibatwara ku ikomine cyabomotse kiramajyaye aha umunywanyi tofire ubona yuko yamaze kuva ku murongo uwundi munywanyi ku murongo amahoro cyane yambu cyane ni sawa yego mumeze neza ni sawa tuganira nande muherereye ni abasi mu ruhigi abasi yego umeze neza yego natwe ni sawa abasi mu ruhigi yego duga ku ijambo abasi murakoze hanyuma icyo bashaka kuvuga mvuga mm. ibintu bye maze iminsi mbona byarenze nawe ngo abagabo baharika mm. ariko abagore ubu ntibasigaye baharika kandi cyane abagore ntibasigaye baharika yego urubaho rwarahindukiye nk'akarorero mhm. none ufate nk'umukenyezi yubatse ugasanga yasambura urugo rwiwe kandi aranditswe n'umugabo biciye mu mategeko mm. ariko ugahita usanga akose inzu mm. iyo nzu ugasanga utoje ugasanga arikoto n'undi mugabo atari umugabo wiwe mm. antuka ngaho aho uko si antuka nshobora kubona uko hari nubwo nabona leta yofata ingingo ko usanga aragiye yagiye mu byiwe akoze hmm. ibyo n'andi bagabo imyaka n'imyaka amezi n'amezi hmm. ariko ngo ubuzima buhinduka wa muntu yari cyangwa abantu bari bamupangiye babahora biwe bamwihinduke agaruka muri rwa rugo rwiwe aza gucora akavuyo ati yarutse mu rugo rwiwe kandi yanduka aba ari mu rugo rwiwe nyine none kumbure iyo uwo mukenyezi ashoboye aciye abivamwo akaja gupanga cyangwa gupangirwa umugabo abigenza gutyo kugira ngo kumbure eh, bimenyekane yuko atakosa afise hari igihe usanga izo nibaza hari igihe yitwara mu ugasanga none usanga bigoye nyine ugasanga yitwara mu agahera kwitwara ngaho nyine ndinabona leta amenga yofata ingingo ari uwemeye kuva mu rugo nyine ari usinya agenda asinyuriye umugabo we bakavana burundu kuko ni ikintu kitumvikana ugasanga umukenyezi avuye mu rugo apanga n'uwundi mugabo ariko abasi abasi ati abakenyezi usanga bati izabo bakagenda kumbure Eh, gupangirwa canke kwipangira ahandi hantu ugasanga rimwe na rimwe izabo ntizicubatswe neza ati leta n'ibirabe neza undi munyuranye ku murongo alo mwiriwe ni sawa amahoro tuganira nande muherereye eh, mu biganiro n'umukunzi wa radio eh, isanganiro bita byizigiro mu ishombo komine murambi byizigiro yego eh kumbe no nimuramvye ariho mwishomba yego doga kwijambo byitse nuvuga ikibazo je mfise nk'intererano umva je nagumye nsaba imvukira nsaba nterakamo kuri cya kibazo cyagira barabara ibarabara ryahe ibarabara riva ku mugwa mukuru kumene muramvya mm. yinjira eh, yinjira muri muri mwaro mm ni n'ukuri iryo barabara niryo imodoka zose zacamo zijya mm. gutora icyayi zijyana eh, ku zijya ku iteza mm. aha ku ku ihinguriro eh, mm. ariko tugaca tubabazwa n'ukuntu tubona ibarabara vurema ariryo terambere tuba dufise tugaca tubona umenga ririko rifatwa nabi nk'ahegereye ahantu kuri komine eh, iyo ngaho imurambya ni ukuvuga n'ukuri hmm. sinzi ko umukuru w'umutumba waho yoba akoresha ibikorwa rusange twibe ibinyobwa ntibidushikira ku mbo z'iryo barabara hmm. kubera imodoka zidashobora kuronka aho zica imvura yaguyeho uvuga nta mushoferi ushobora kuba yo kwinjira ngaho mu ishomo hmm. iwacu bigaca bituma ibinyobwa bikena biva kuri iryo eh, barabara rero bigaca biva kuri iryo barabara eh. rero nariko ntera none mwebwe mwebwe abo mu ishombo kwari mwebwe muhasinzikarira muramaze kwiyumvira mwaho kuja kuhakora twebwe ahubwo twebwe kugira turonke n'ibyo binyobwa twebwe turagenda tukajya gukora mu yindi zone hmm. ego nkaca nongera nkavuga ikibazo cyajya rihuza kiganda na murambya mhm. ati rakama nyakubahwa musaneri wa komine kiganda ni ukuri arabe ukuntu yavugana n'abatwari biwe kugira ngo abantu bakore iyo barabara twebwe kuko aho twashobora kuba dukora twarahakoze no gutaruye igitarugwa twaragitaruye mm. twajya tubona rero twebwe twarahejeje ibikorwa kuba mm. twajya tubona nabo ku mpande zo hakurya twebwe twarakoze ariko abagenzi bacu hakurya ntacyo barashika ko bica bitubera ikibazo undi munyanya ku murongo radiyo isanganiro mwiriwe mwiriwe ni meya eh, basi ndetse tumera yego eh, meya basi twari ko mm. eh, urumva rero mm. ko turabona ibintu byeze byiza cyane umva twosaba leta irabe ifata ingingo n'abavuga ko abagabo baharika n'abagore basigaye baharika kandi abagabo abagore baharika cyane rwose mm. bafata ingingo ko nta muntu uza gusamba urugo rwiwe agateza kwipangira inzu mm. agapangwa n'undi mugabo cyane kuko biraboneka ko abantu mm. turabona ibintu kuva ko baragenda n'abantu baba bariko baragenda nakora n'imico yiwe cyangwa imyambaro yiwe ukabona nta kazi ariko arakora ariko imyambaro nawe bariko baragendana vyemarabe leta ihane abantu b'abakenyezi adashoboye kubaka urugo rwiwe ubuvuga ni mushinga ntahe ariko abasi aha iwanyu ni benshi bagiye uko ni benshi ni benshi cyane ahubwo nuvuga ko basaza ahubwo mm, wavuze mbe ngo ni mu ruyiga amajahe muri eh, muri komine nyarurigi kuri santere santere ni mu cyungararo yaho eh. Eh, hanyuma ikindi none ga abasi abo bagore batabagabo babo bavuga ko babahoye iki bavuga ko bagiye n'ingeso n'ingeso ni umuntu rubwanye ko ari ingeso kuko ntabango ntazibana zidakutana amahembe nta kuntu umuntu ushwana mu gacucu urugogo bagata n'abana abantu bagenda batwaye ugasanga ipangenzi urumva ko ari ibintu biteye isoni none basigaye bazita ku bwinshi ku bwinshi ku bwinshi burema ku bwinshi n'ibintu biteye isoni nk'ubu turi ko turavugana wovuga nka bangahuzi ngaho mu karere bararenze bararenze bararenze bararenze baba ari bangahe abasi eh, genda niho bashaka kuri batanu batandatu bataye ngo bakajya kwipangira hano yego yego prema ni ibintu biri mu kuri ukuri kwambaye ukuri byuga mm, kuri iyo yindi nkuru hanyuma ah, iyindi nkuru nayo leta yarabizi bafata ingingo guhana abantu b'abakenyezi bifata ama amavidewo bagashyira ku mugaragaro bambaye ubusa abakenyezi uno munsi bababyukiye basi yego prema ah, ni ibintu biteye isoni ni biteye isoni prema ah, n'abarundi bakora ibyo yego nawe ndabakora ibyo vrema leta ihane ihane ihanikiriza kuko n'ibintu biteye isoni vrema ari ibintu biteye isoni cyane gose hama mm. igikurikira naco mm. abo kwisubira ko bita abapfira bimbinza habo mm. nabo nyine bari mu bantu ba mbere ko basambura ingo z'abantu bigenda eh, gutya kuko usanga ahantu bari bari kubimbiza inzu nzahabu mm. nabo nyine ingo zaheze zisambuka kubera kuko bafite amahera menshi bamaze gufite amahera yo guhenga yo guhunga abagore abagore ugasanga nyine afite nk'umugenzi wanje mm. wa kane nabonye ariko ararira vrema umugore we yamaze yagiye vrema yamutwaye yego kabisa eh, <laughs> umva ko ari ibintu biteye isoni vrema eh, ariko biteye isoni gute gabasi urumva eh. kumbura umuntu arabaho ahashobora kubaho neza ariko namba bigenda ukuyopfuma agenda akagenda gusinya nk'umuntu mwanditse mwanditse mu mategeko mm. agende bamuda wange bamuda bayange ubuzima buhindutse asubira kugarukire ko kandi amategeko aramukingira yagarutse mu rugo ariko ikosa ubu riri kwabo bimba inzahabu canke riri kumbure k'uwo mugore canke riri ku mugabo wiwe ikosa riba riri ku bagore aho abagore bafite tama urumva rero abimba inzahabo nta kosa bafise urumva eh, none dushaka isigura yuko mfize amafaranga ntitagusambuzirwa rw'umuntu ngo nuko amafaranga no kugura ngira ngo <laughs> ahubwo rero ewana mhm. n'ukuri barabe barabe bakore vraiment leta ikore ikore nk'abakenye cyane cyane baza kwitangira amazu kuko ibi ni ibintu byiteye isoni eh. agiye karagenda sinuye babanane ko byumvikana umugore wiwe wese yimenye undi yimenye nabyo bakugwiye undi bakugwiye ariko agiye atamusinyira urumva ko aguma yitwa ko umugore wawe eh. kandi n'amategeko aramukingira kandi uravye amategeko rega amategeko hari mm. uravye usanga kikakingira umukenyezi icyumviro cyanyu kirumvikana basi icyumviro cyanyu kirumvikana ati kumbure abantu bubahe bubahirizanye isaha zitatu z'ijoro zibura iminota mikeya cyane iminota itatu muri studio za radio isanganiro reka kumbure duce turangiriza ngahe kiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa maki eh, tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kwakura abaronse umurongo namwe mutawuronse mwihangane ariko ku munsi nk'uyu nk'aya mango dushimire ino sayo imana yahavuye akura mu ngata rwenduwayo ni umwenduwayo twari kumwe kuri mikoro ndabipfurize kugira aho muba mwubaho ibishobotse eh, amaradiyo yodufashe nk'umuntu wasanga ariko arakubitwa azira ubusa niyo babibonye nta kimwe bavuga umenya nta kimwe bibatwaye isanganiro